Biarnon, non, 6.000 bosteun hektara baliatzen dia kabalentzat eta eraiten ahalda badela kabale franko. Lautan hogei mila ardi, bi mila bostehun ahuntz, hogei mila behi, hiu mila bostehun saldi eta erliake bai hiu ehun bat kogain. Biarnoko berezitasunetan da, hartzainak egoiten diela bostian sazu osuan eta gazna egiten dela hiu ehun bat tona etxola habosenetan eta hoi agorilala arte. Beste urtez bezala IPHB egiturak laguntzen dutu hartzainak ben pusken kareatzen, helikoptera eta zaldiekin. Seetasunak emanteizku Didier Hervé IPHBko ko zuzendaiak. Donc nous on va commencer la première semaine de juin pour qu'on appelle les estives basses, c'est-à-dire celles qui sont le moins haut pour... Euh, Ara lehen egunetan hasiko gia helikopteraekin bortu apalenetaik eta hartzainen materialak jamanen dutugu. Et là, ça sera un peu plus volumineux parce qu'il y a plus de monde. Euh, donc là, ça dure trois jours. Gio, aramaia tzertxian Aiko gia joan ginen egiten etxola gusietat. Lau egunez, hiutan hoita hamar bat materiala kareatuko dugu. Orotat, lautan hoita hamar tona material kareatuko ditugu hoietan gaznak. Hots, lagunkua handia hartzainentako. Euh, voilà, et ça, fera, ça aura fait beaucoup, beaucoup de services au berger Là. Lehen kareatziak eginen dia ekaina bost eta seian. Interesatu igien laboier galteginik zaie izenak emaitia halbezain laster, oloronen IPHB-ko buleguetan.